La perdita urbo Zo, du. Post nur quelcae monatoi en Anglio, cune con sia familio, Percy Fawcett acceptis novan tascon proponitan de la regia geografia societo. Cartografi la limon inter Bolivio cae Brasilo in alia regiono apud la lago Caceres. Fawcett eliris el Anglio in martu 1908 veturis al Bonaero, Argentino, cae sur la riveroi Paranao cae Paraguayo, gis la menciita regionum. Tiu foie, la cartografia laboro estis multe pli facila cae rapida. Pro tio, li acceptis novan inviton de la sama societo. Cartografi la riveron Verda, Rio Verde, quis fonto estis neconata. Brita consulo avertis lin che tio estus tre dangera, cia plura expeditioi estis provintae malcovre la fonton cae ne revenis. Tamen fosit, cun malgranda grupu, du collegoi cae ses indianae helpantoi, comences la expedition, quio de nove estis malfacilega cae dangera. Sed ili successes cartografi la riveron, cae malcovri la fonton. Tamen, quin indianoi mortis. Ciam ili revenis in novembro 1908, ili esis honoritae ciel heroi. En 1910, la Bolivia presidento petis lin cartografi la limon inter Bolivio cae Peruo. Char la Brita armeo malpermesis ali forlasi sian postenon, li resignis prigi tiu estas exigis el la armeo. Tiu foie one avertis lin che la expeditio estus tro dangera, char la indiano en la regiono estis tre militemae. Tamen Fawcett fares la expedition, cae successis ene de quelcae monatoi fari la petitan mappon. Ciel in aliae casoi li contactigis cun indigenae triboi donante etain sen valoren donatsoin, cae celcfoe ec cantante. Ciar nec Bolivio, nec Peruo agnoscis la resulton de la cartografia laboro, estis organizita de la du landoi nova expedizio, in cio ancao partu partuprenes. Gi comencigis in aprilo 1901, cae de nove daures plurain monatoin. La risulto estis agnoscita de ambau landoi, sed Fawcett estis tre malcontenta cause de multae burocratae problemoi, cae decidis poste fare expedition je propra risco. Li revenis al Anglio en januaro 1912. Uno jaron poste li commences expedition je propra risco, volante serci restoin de antiqua inca urbo li sciis che in 1901 estis malcovrita la hodiau fama Machu Picchuo. Lia expeditio daures du jaroin, sed ne estis successa, char forset ne malcovris la sercitan urban nec ion ein spuron. Malgraue li estis contenta, char li estis provanta, che li mem povis organisi cae gvidi expedition cae li estis estinta tute libera per electi la itineron. Cause de la unua mont milito, li reeniris la Britan armeon en januaro 1915 cae parto prenis en la milito gis la fino in 1908. Post la milito, li organizis du pliaen expedizioin al Brazilo, sed ili mal pro diversae problemoi. Fine li planis novan expedition por malcovri la perditan urbon Zo. Dum la antaua iaroi li esis sercinta in antiquae documentoi informoen pri la regiono in quiu li supposis gin. Li ricevis finanzan helpon de la regia geografia societo cae de usonae giornaloi. Tiu foie, lia dudec du iaragia filo Jack, cae ties amico, accompanis lin. Li estis decidenta formi nur etan grupon, char li pensis che tiel estis pli facile contactigi con la indianoi. La expedizio comencigis la 2 decan de aprilo 1925 en Cuiaba, cef urbo de la Brasila substato Mato Grosso. La 29 de maio, Fawcett sendis telegrafan messagion al sia etzino tio estis lia lasa signo de vivo. La gruppo simple malaperis. Cia li mem estis petinta che oni ne serciu ilin, se ili ne revenus, oni facte faris nenion. Nur post du jaroi oni organizes oficialan serc expedition. Centoi da voluntuloi volis partupreni, sed tio ne eblis. Pro tio, multae malgrandae gruppoi faris expeditioin. Niniu trovis spuroin de Fawcett cae liae accompagnantoi. Poste estigis tiom da conjectoi cae oni diroi pri tiu curagia, forta, persista esplor voyagisto, che ne eblas citi ilin citie. Mensi indas nur che oni imagas che Fawcett estis la modelo por la protagonisto de la fama filmserio serio Indiana Jones.